Matayo esura ya gabiri na mushanju Kabwakaire abakuani bakuru bona nabagurusi bembaga bategeka kwita Yesu bamboa bamtwara bamkwasa Pilato gavana Yudembanzi ya boinoko bamuramura kufa ayechuza ebichwe kama kumigasha tubyefeza bigarulira abakuwani bakuru nabagurusi na agamba ati mm -hmm. nafua kaluna bandum twata ina ntambaranka muisa bamushuba mbati ichwebi bitukoiteki webi obiyawe kaya mazile kujugunye bitwe kama kumigasha twebyo muri lwensinga agenda agyaye yanika kionkaba kwani bakuru abo bakwate bitweke byo makumigasha tubyefeza bagamba bati tituli kujubulwa kubiteka buwanika orozi limpia ezaisomuntu kityo bakirijanya baziguze kisikyo mbumbi kutani mu abanyamanga arwekyo kwemao kuikamwa ekisekyo ketwa kisike mpya za isizo omuntu niko kugoberere kigambe kyagambiro murangire miyati bakakwate bichwe kama gashatu tubiefweza eiguziryogo waba Israeli abandi bachuire baziguze kisikyo mubumbi niko mukama yandangirire Yesu ayemerera maisho ga Pilato gavana gavana mbazati oli mukama w'abayahudi Yesu aororati wakigamba kyonka oro yatoijoirwe abakuani bakuru nabagurusi tiyaoroire nikuo Pilato kumugambira ati ibyo bali kugamba obyona toli kubiulira Kionka Yesu tiyamuoroire. Nangu na kigambo kimo kionka abyo bamtoje ileo. Ekyo gavana kikamtangaza muno. Akiro kikuru gavana yataishuliraga embaga. Omfungwa we na wena owembaga yayendaga. Baka baba inayo mfungwa ruchwa. Na yetwa baraba. Kityo kaba amazire kugobana. Pilato ababazati. baba ni mwendamba taishuliroa baraba anga Yesu obeta Kristo akubaka bana amanya uko kumuleta baka sindi kwa itima lero kandi urwo wenene pirato ya bayire aikalire ntebe eyo yaramuliragamu mukazi we akamtuma wati omushaija omugorogoki ogwo otagiraki wa mukorao arwenshonga kireki omukiroto na shasha muno arwa wenene kandi abakuhani bakuru n'abagurusi bakabani boya abantu kushababara bakwita Yesu gavana ashuba ababazati ombabiri aba nimugonza kamba taishulirowa bamuorora bati Pirato ababazati au Yesu obeta Kristo mugirenta bona bagamba bati Abambe Pirato ati akubaki kabiki papo vile bone nao bashagao okwasha na bati abangwe abangwe Pirato kayabo inoko byaburanshay eh? abantu bazokoti baramkizamani yakwatama ijiana abo maishogembaga na gambati omuntu atayina ntambara karafa batali mumbaza inywe mbiye manyire abantu bona bahorora bati obwamba bwe bututurukire ekyo kyonene nabana baitu awo ni rwabataishulira baraba kaya mazire kutera yesu ambataishulira kaba mbamba abaisha rukare bagabana batwara yesu omurubuga omukikare kyaitwaga praetorio bamuruliza eiheliona bamujura bamjwe ko mwendo oguli kutukura ni gwengerera baogoshoru kinga rwamawa barumteka mu mutwe bamkwasa no rubingo mukono gwa buryo bambanda mu maisho bamjani abakwese kamere bamawa bayaudi bamchwere bichwanta bakwata n'orubingo barumutezo mu mutwe kaba amazire kumujamya batyo bamjuro mwendo guli kutukurani gwengerera babishuba bamjweke miendo ye bamtwara kumbamba kaba abaire nibagenda batangana omuntu wa kirene eibara lye Simoni omushaije oguba mugimba kutwara omusharaba gwa Yesu kabago mbali alikwetwa Goligota omwanya gwe kitwe kyomuntu Yesu bamwedi vayo kunywa etebangije inye mwendurwe kionkaka ya mazire kugiro zao tiyaginyoire kaba mazire kumbamba babigane bijwarobye nibabitekere nshoga bashuntamanzi baikaraba muwangira maisho amusaraba amtwegwe iguru batayebyo bamwangirire babiyandika bati oguni yeso mukama waba yaudi abashuga babili bakaba babambirwe kimoi nawe omo mkono gwa bulyo myundi gwa bumosho na baba ile nibayingura bamulerura ibachunda chunde mitwe nibagamba bati <laughs> iwa yagambire kukambura rwensingo kagyombe kirebiro bishatu oyero kure <laughs> kora boli mwana wa ruwanga ruga musalaba <laughs> kutyo kuani bakuru amona bayegesa bamateka nabagurusi bamjamya nibagamba bati akarokora banu wenere mwakwerokora niwe mukama wa Isiraeli mbwenu anaruga msarabatu muikirize ayesiga ruwanga ruwanga na karaba abana mgonzi manyaka gambo kwa mwana wa ruwanga nabashuga babaire babambirwe nawe bamurulira batyo kwema asa mukaga kuturuke saa mwenda ensione bambo mwirima zikabaza ija kubesa mwenda Yesu ataka neira kalianga ati <sighs> Eri Eri Lama tabakitani iko <sighs> kugira oti <sighs> ruwanga wange ruwanga wange kiki nkawanagirana <sighs> abashangirwe bemereireo kabawulire ebyo bagamba bati omuntu ogu nayeta Eliya arugwao omoi ayangua kwate kikunjuzo akijuze siki akitungika rubingo na mwesi kiege okuginywa kyonka bandi bati <laughs> leka turebe elyankara ijja kumurokora Yesu ashuba ataka neira kaliyango omwoyo gwa orusimbe rwa rwensinga runyamkamwa biri wemeye ensetengeeta benyazi zatika enyanga zikinguka ebibili abatakatifu ababaire bafire eimbuka Yesu kayabaire yaimbukire abatakatifu abo batao mkigo babukira abantu bangi omkuru wabaisherukale nabo yabaire nabo balinzire Yesu babono msichi nebi abaire obiona batina muno bagamba bati mazimako oguyabali mwana wa ruwanga one nao akabali abakazi bangi libarebera harai abaonderaga Yesu kwema Galilaya omulibone nabo ni Maria Magdalena na Maria nyina Yakobo na Yosefu na nyina Yakobo na Yohana niwe mkaze bedayo kabwa abairabu igoro omushayijo omutungi aruga alimatea eibara lye Yozefu nawe kwako kabali mwegesibwa wa Yesu akwato muanda agiwa pirata amshabombiri kwa Yesu pirata aragira kabagumua Yozefu akwato mbiri ogo aguzingo mwendo gwa kitani nungi aguteko munyanga eye nyabwe eyo yabaira temiro murwazi ayiringise ibare liyango muno alibunze nyanga agenda Maria Magdalena na Mario ndijo bakashangwa baliyo bashuntamire barebire nyangebyo Buka ile bunu niyo sabato abakwani bakuru na bafarisayo bawuliyo mu apirato bagamba bati Waitu ni tuijukoko enkuru mbuzeri nyaya gambire kyarora ekagamba kuimbuka akirukya kashatu orwekyo oragire enyanga ye elindwe kuika kiro kya kashata abegesibwabe bataija bakamuiba bakashuba bakagambira abantu bati aimbukiro mbafu ekishube kyanyuma kya kuba kibi kushaga ekiambere pirata abagambira ati inyo muinaba esherukari abokulinda mugende mulinde nyangegyo okwo muri kushobora kityo bagenda okulinde nyangegyo Eibare balikomesa omuhuli batekaona balinzi